Escolta Ràdios Lliures, escolta Ràdio 77. Hola a tots i benvinguts a un programa especial sobre els Oscars que tindran lloc aquest diumenge a vespre. Estic amb els col·laboradors habituals i a part amb una convidada de luxe, com és na Sandra. Hola a tots. Benvinguts. Hola, Hola Gral. I bueno, jo començaria pues, xerrant un poc de les pel·lícules nominades i que cadasqual fes un poc de seves prediccions, no? la seva porra de qui creu que guanyarà. No sé qui vol començar, si hi ha qualque voluntari. Veig que na Sandra està amb moltes ganes de començar i li cediré la paraula. Bueno, luego hay premio, ¿no? Por si, suposat. si acertamos. Claro, claro que sí. <laughs> vale, pues bueno, vamos a comentar las, los premios principales. Y yo por mejor película, empezando por el plato fuerte, apuesto por, por Boyhood. Creo que puede ser una ganadora. Y no sé, ¿vosotros qué opináis? Yo no la he visto, <laughs> o sea que... me No, es la única que he visto, así que creo que s'ha guanyat. <laughs> sí. I de, que estáis esos dos molt equivocados. Boyhood es una gran pero però, sens dubte, guanyarà el francotirador. Bien, de recordar que hi ha aquests premis gran que de millor pel·lícula estan nominat El francotirador, Birdman, Boyhood, Gran Hotel Budapest, The Imitation Game, Selma, La teoria del todo i Whiplash. I per jo, sens dubte, bé, sens dubte no, però el eh, francotirador jo crec que és la candidata potent. És... Jo si tingués dos Bs apostava el francotirador. I per què, demanareu? Pues ja no només perquè és una gran pel·lícula, que això, me podeu dir, vale, Boyhood també ho és, Gran Hotel Budapest també ho és, i Birdman també ho és, i teniu raó, sinó per el que ja vaig comentar un poc l'anterior programa que el sistema de votacions i així com està constituït l'acadèmic jo crec que favoreix molt que una pel·lícula com El francotirador agradi més que algo tal vegada més innovador i més rostruista com pugui ser Boyhood. que és el meu punt de vista, no sé si estàs d'acord o si no. Possiblement sí, no? És a dir, jo tampoc l'he vista aquesta, però veient eh, les imatges de la pel·li, sí. Sens dubte, sí. <laughs> Sí, yo tampoco no he he visto, pero que una gran peli, una gran película que te punts, Bueno, pues yo sinceramente tengo que discrepar. <laughs> Menos mal. Porque junto con Sherman, esa es la única película que no he visto, pero creo que no digo que no sea una gran película, pero creo que es lo típico, ¿no? Es un clásico y me parece que en estos tiempos hay que empezar apostando por cosas nuevas, que creo que es lo que están aportando Berman y Boyhood. y no sé, creo que hay que empezar a darle oportunidad a otras cosas, ¿no? Cert, però ves, mm, l'Acadèmia de, sí. de Hollywood se la coneix poc per innovar, no? Sí, tot. De fet, sempre va un poc darrere. Bueno, quién sabe, a lo mejor este año claro. nos sorprenden, ¿no? <laughs> No, eh, l'any passat també mos podem sí, sorprendre, i s'altre, i s'altre. <laughs> Però oh. recorda que, men, clar, igual sí, igual guany sona la flauta i s'arrisca, no? No, no dic que no, però crec que si has de veure el que han fet els anys anteriors i com estan actualment, jo crec que secció és, és francotirada, així que no innovarà aquesta ja. A més americana i claro, temàtica joder. purament... Eh, I diria uh, exèrcit, no? Que de Montjac, una altra cosa que veig és que igual intenten compensar. Jo crec que li donaran el director de Birman, millor director, així en Alejandro Iñárritu. Aquesta millor director crec que el millor guió serà per Linklater per compensar Boyhood i com que en, en Clint Eastwood no està ni bé, està millor guió de tapa, no està millor director nominat, crec que li donarà millor pel·li. Jo crec que no serà un any d'una pel·li que raci, sinó jo crec que enguany, de part ja he mollat totes les meves opcions, crec que enguany aniran a repartir els premis sí. entre els tres grans, i crec que serà així, el Franco Triador, millor pel·lícula, que bon, és un premi molt americà, serà una pel·lícula molt americana i és el premi. Millor director crec que serà Ritu, perquè la sea película a nivel de dirección que es un plano seqüent, és el, més espectacular, y para nivel d'escriptura, de, de, de guió, Boyhood. Aquesta és de meva las <laughs> aposta potent tot la potente. Muy diferente a la mía, <laughs> pero, pero bueno. No sé, no sé. Yo que aplaudiría si gana el francotirador, pero espero que no. Tengo mis ilusiones en que no. <laughs> Creo que Mark Marc abans volia algo, no sé si... No, no, tossia. Ah, vale, que que m'ha no, no, tossiga. Igual vol intervenir. Jo vull afegir que jo he vist eh, el Gran Hotel, el Gran Hotel Budapest, sí. i a mi, és a dir, com a eh, pel·lícula guanyadora també la veig. És que, fàcilment... És, és que és una gran pel·lícula. també fàcilment la veig. Però jo crec que entre... Que entre eh, ostres, no sé tant. Gran Hotel Budapest, el que juga sobretot en contra és el calendari. Crec que com si vols, sí. els, els grans llançaments s'estenen sí, sí, sí. a final d'any i també s'acaben la tenen més fresca. Mm. I aquesta és una pel·lícula de principi que tot i que mm. és boníssima, jo crec que molt la té com molt olvidada. Sí, jo, també ho crec. I ara sí. que se pot jugar en contra seva. I després també que és una pel·lícula molt peculiar i que o encanta o l'odies. És un poc el mateix que passa sí. amb Boyhood. Jo crec que això al final pot jugar en contra seu. Pues, un no tant dels temes del calendari, perquè sí que s'ha estat a l'època que toca per guanyar l'Oscar, diguem, però sí aquest tema de que és una pel·lícula molt peculiar, no és una pel·lícula mm. per tothom. El que Francotirador és una pel·lícula més accessible sí. per tothom, s'estrena quan s'ha d'estrenar just davant dels Oscars. que, Tot crec, pensat, ja. Crec que, és que, vamos, és la candidata... <laughs> vamos. A dos dies de los Oscars sí, sí, sí, però, <laughs> està bé. Tot i que he llegit per molt de blogs que se preveu que Gran Hotel sigui la guanyadora per molt de blogs he llegit. Bueno, pues, per jo me rompies les cremes brutalment, no? Sí, a mi també. Que, que jo dic, no, no m'encabrellaria, que és una pel·li que humorosa és molt bona pel·lícula per com a rompi. És que m'està totalment, perquè ja, el reparto que ja he fet entre els tres grans, me'l romp. <laughs> ja entra i me descompensa, però podria ser, podria ser que guanyés. Bueno, tampoc tenim que oblidar la teoria del todo Whiplash, ¿eh? Ja l'estic tengo ja ya no veig veis a candidates potents. No las veo potentes, però també són bones pel·lícules. Són bones pel·lícules, home, evidentment estan nominades, nominadas, pues algo bo a tener, pero que no, me sorprendria molt que guanyessin, no? me sorprendria molt ella no serà de Selma, Selma me semblaria... Selma la dejaremos a un lado. Me semblaria un escàndol que guanyes. No, crec que, que no. Home, tampoc no, no seria el primer escàndol que protagonitzats a Acadèmia en aquest cas. No, no, sens dubte. Home, dos anys d'esclavitud ens serà més a fora. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Home, què has de pensar, això? Fuà, allà va ser un escàndal, però de gran. Sí, sí, sí. D'escriure un llibre. I bé, si passant ja millor director, ja que en millor... Sí. Jo he donat el meu candidat, no sé si vosaltres apostau per, per altre, bé, recordem, nominats, Ritu, que saps que ja aposta com a guanyador, Linklater, que també podria ser, Benet Miller per Foxcatcher, que, com que el veig menys, Wes Anderson per Gran de Budapest i Morten Tildum per The Imitation Game. Jo crec que per ser que jo vaig veure, no? Ah. Wes Anderson. <laughs> jo me la juc. Sí. Home, estaria bé no que se llevase un Òscar ja... Sí, és que ja ara que se'l mereix, però se que jo va ser molt per l'estil que té. Sí, molt peculiar, cert, però... Que no va con l'acadèmia. <laughs> però, <laughs> però, bé, que jo crec que... Eh, igual aquí sí que podrien sorprendre més, no? Millor director. Però ja. és que té una carrera ja d'una filmografia sí. que és que no és la primera vegada que, que se ah. mereix els Oscars. Però bé, que en DiCaprio l'any com a tots tampoc és la primera vegada <laughs> i llavors doncs, ens en van buit. Fer un Sarakiri amb aquesta. Que, que mai se sap. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que el premio está entre Iñarritu y Linklater. Yo también. Pero me da que se lo va a llevar Iñarritu, además que se lo llevó en los sindicatos de actores y normalmente van un poco unidos, ¿no? Los sí, premios. Sí, tot i que escuchar pues, una gran película que a nivell de dirección Birman más virtuosa, digamos, no? té més perícia tècnica, per dir-ho així. Hombre. tant, jo crec que seria un premi més... Més que merecido. Que, sí, tot i que crec que en Linley de com es que veig el rival més potent contra el Niñarritu, crec que el Niñarritu som mereix el millor director. No sé, Marc, si té alguna cosa en aquest premi. Mm, la veritat és que... No, no sabe, no, no sabe, no contesta. No sabe, no contesta. Fàcil. Bueno, està, està bé, està bé. I la veritat que aquí ho tenim bastant clar. Passam a millor actor que no sé per qui he apostat, tornaré a recordar un poc els nominats. Sí, sí, millor. Steve Carrell per Foxcatcher, Bradley Cooper per El francotirador, Benedict Cumberbatch, o sí, Cumberbatch se diu per The Imitation Game, Michael Keaton per Birdman i Eddie Redmayne per La teoria del todo. No sé per qui he apostat o altres. Eddie Redmayne. Sí? Per La teoria del todo? Sí. Se de perdida també està denominada, no? No, però és el millor actor ara. El millor actor. Sí, està el millor actor. I bé, jo és veritat que aquest home fa molt... Bé, jo no he vist la pel·li, però he vist el trailer i no he vist sencer, he vist part i tal. I és vera que fa un paper brutal com a, a com a Stephen Hawking i se fica molt bé, se fica molt bé. Ara, jo, personalment, he apostat per en Bradley Cooper, si no recordo malament. O sigui, que no he apostat per el Tirador. Però, clar, jo... Fiel, eh? No, però jo, sap, perquè jo vaig pensar, no pot ser que es guanya millor pel·li no guanyi un altre dels premis potents. Ah. Bradley Cooper tothom l'ha moltíssim, de fet ha, ha guanyat bastant de premis per, per aquesta actuació. Per tant, jo crec que seria una bona manera de justificar i cony, que tens el millor actor, tens un tio que... Saps? A part de que també crec que guanyarà millor guió adaptat. Per tant, jo crec que si tens millor guió adaptat, tens el millor actor, pot, tenir, pot ser la millor pel·li. Ara que si no ve millor pel·li ja està, pues com que no sé, no s'aguantaria molt, no? Sí, no. S'aguantaria massa s'americanada, per tant, sí. que molts que anava amb Bradley Cooper i... Han de... Sí. Ho han de dissimular un poc més. Claro, però això jo crec que, que sí. Però bé, dels altres, no sé, en Michael Keaton jo no el veig, personalment. No, jo tampoc. En Steve Carrell tampoc el veig per Foxcatcher. I Benedict Cumberbatch, mm. la veritat és que me sorprendria, però sí que podria guanyar. Jo lo veo un posible sí. ganador, però sí, també me sorprendería bastante que ese llevase los Oscar. Ja me sorprendia, però actua bastant bé, crec que sí, però de dir, jo sí m'hagués de banyar Bradley Cooper. Tu, Toni, no, no t'has banyat encara? <laughs> No sé. És que No veig. <laughs> No ho claro No? No. No me lo he Bé, que pues, <laughs> aquí ya vas tenía que ho tenia aquí Sí, Aquí sí, sí. Bueno, con esas Marion Cotillar por Dos días una noche, Felicity Jones por La teoría del todo, Julian Moore por Siempre Alice, Rosamund Pike por Perdida y Red Witherspoon por Alma salvaje. no sé per qui aposta. Bé, tu ja, Antoni, ja sabem per qui sí. aposta, ja ho has aclarat. Sí, sí, sí. A més, me va impactar molt el paper que va fer aquesta Lota en la pel·lícula Perdida, que de fet me sorprèn que no estigui nominada a millor pel·li, perquè... Uh... Fincher. Sí, sí, Fincher. sí, un Fincher, però... Mm, perquè són, són que, pel·lícules. Que estigui nominada, no, sí. no, no importa que ah. guanyi, no? però que estigui nominada ja... que crec Selma, que ja... és que està Selma, vull dir. Està Selma i no està perdida. És que ja... <laughs> Jo crec que ha sido una de les olvidades. Una de les grans Oscars, olvidades. I... I sí, bueno. a mi va parecer fatal, no? Sí, i a part, no només hi ha millor pel·lícula, que també, sinó millor guió d'estat tampoc hi és, i és un munt de premis que hi podria ser perfectament, sí. i no hi és. Aquí entraria molt bé esa frase de la PM, ser roja, no? <laughs> I tant. Home, jo Falta que... frase d'aquí, eh? Home, irònicament crec que fa on el un nom, no? Perdida, si s'ha la perdut en aquesta pel·li, no compareix i aquí està. <laughs> Sí, sí, sí. Sí, sí. És una bona metàfora. I bé, Sandra, no sé per qui aposta en aquest premi, no s'ha banyat encara. A veure, jo en este premi aposto per Julian Moore, mm? -huh. pero que Felicity Jones lo ha, lo ha, hecho muy bien en la pel·li de la teoria del todo, y, però no sé, Apostó por Julian Moore. Me parece jo, que es la que se lo va a llevar. De fet, Jones tenc el problema que crec que Neddy Reitman la, la, com que la gritza un poc, no? Porque... Pues yo lo veo más al revés. ¿Sí? Yo creo, creo que, la, la película se centra mucho en Felicity Jones y, y que Eddie Redman destaca por el papel que hace, Clar, que és molt impactante. Però, però... això, jo crec que el paper com que Clitson un És, és vera que la pel·lícula se centra en ella, mm. però crec que el paper d'ell com que Clitson un ser la seva actuació. Crec que en lloc de, de favorir-la fa que, que com que se vegi menys quan realment també fa un, un papelón, saps? Actua molt bé, però crec que l'etapa... I jo apostaria per Marion Cotillard, dos dies una noche, crec que... I si no, també la més, una candidata era, com ha dit Antoni, Ros Montpí, perquè està genial. I crec que seria una bona forma de compensar cerrant classe putada que s'ha fet en pèrdida. Mm. Serrant, clar. Perquè crec que I no, una... destacar, putada. perquè tu veus aquesta lota fent un altre paper i mm. t'impacta, no? Veure... Sí, perquè és, és, això, és una actriu que fins ara no havia fet res tampoc molt important i havia tingut cap paper mm. mm. protagonista així destacat i per allà va ser una sorpresa brutal sí, sí. és el millor de la pel·lícula a més, la pel·lícula que ja ho van comentar en el seu moment, no? la cara i la creu de... efectivament, de... efectivament comença com, una cosa molt, sí, molt, molt tierna, clàssica, molt, molt, sí, sí. i, i terror brutal mm de típica pel·li d'hora baixa d'Antena 3, no? Sí, comença amb aquest estil i acaba, però tot el contrari. Bé, el següent premi així important a comentar series de millor, tri... Bé, millor to secundari, on estan en Robert Duvall por El Juez, Nathan, Nathan Hawke por Boyhood, Edward Norton per Birdman, Mark Ruffalo por Foxcatcher i J.K. Simon per Whiplash. Aquí no sé per qui apostaríeu, seré que na Sandra se va primera. <laughs> <laughs> Si tengo que hablar personalmente, mm, voto por Edward Norton, pero no, va a ganar. <laughs> y, yo le doy el Oscar a, JK Simons, que creo que tiene un papelón en la peli de White Plus y, creo que la peli se tiene que llevar algún Oscar, ¿no? <laughs> ya que no se lo va a llevar como mejor película, que no, que no, pero al menos alguno. Bueno, me ha interesante. Yo me bañaría por Nathan Hawk. Crec que... Mm. Boyhood crec que no guanyarà millor pel·lícula, però crec que Boyhood tindrà bastant de premis. I crec que tant des de millor actor de secundari com millor actriu eh, secundari per anar Patricia Arquette, jo crec que són dos premis que Boyhood s'endurà, però... O que se'ls pot endur bastant de calle, perquè tant Nathan Hawke com Patricia Arquette crec que estan molt, molt bé a la pel·lícula i de fet crec que roben molt de protagonista, eh, protagonisme a Snin, que en teoria tendria que ser... Bueno, però és que tampoc és molt difícil. <laughs> Tampoc, eh, tampoc és molt difícil, però bueno, que el guió està amb el nin. y que es la cliché, creo que xerra molt bé como actores, actors, perquè Nathan Hope creo que té poc a demostrar, no? Ha demostrat que és una actora en molt d'altres películas. Sí, pero yo, no sé, Nathan creo que, por ejemplo, no varía mucho en el papel que hace en esta película con el que, por ejemplo, puede hacer en la trilogía de antes de. Lo veo muy igual. No. pero hace tres en uno. Ya, pero no, no sé, no, no, no creo que se lo merezca. no le veo un papelón como para llevarse un Oscar. Jo, bueno, personalment crec que de les poques pel·lis que he vist és Boyhood i crec que sí, que Nathan Hawke aquí va fer un bastant bon paper, bastant bon paper. i ja sigui sí. per la seva actuació pròpia o pel guion sí, he de dir que aquest personatge com a personatge me va sorprendre molt perquè crec que molt sovint que és qui m'hagués pogut caure amb els tòpics diguem de, oh mira, tòpic de pel·lícula família i no ho fa mm. precisament exacte I, i també, no sé si és, ja t'he dit, per l'actuació pròpia que ho van entendre però no, o mm. si és eh, el guió sí que... Bueno, jo crec que també és, és qüestió de guió. Crec. Eh? Jo crec que, jo crec eh, que està mm. tot està molt bé, però crec que també és guió està molt ben escrit. I per exacte. Això, també crec que el millor crec guió... Que, exacte, sí, crec que pots dues coses perquè, a més, no sé, sí. queda molt natural els papers, i és... No, sí, que a vegades és una, és una pel·lícula que crec que se podria caure dins l'estarent, com has dit, d'estòpic i també de s'avorriment molt fàcil, perquè és una pel·lícula que realment, no sé si m'ha manera d'acabar, me costa molt dir d'acabar, va de, de que un increïble durant 12 anys, però que realment no, la peli no passa res que digui és, va de la vida <laughs> sí, és que va de, de tot d'un gent que va a l'escola els pares se divorcien se va tota fer el nom boyhood la, però és això, que és una pel·li d'aquesta infància, no? <laughs> sí, però que és, que realment no, no té no, no, és, no és en plan <laughs> infància traumàtica on t'ha passat no sé o infància no, és una infància normal, doncs, sí. doncs, podria ser de qualsevol. És eh. una pel·li de personatges, no d'argument. Exacte, sí, exacte. és un poc això, i crec que està molt ben escrita, perquè mm. escriure una pel·lícula així és molt complicat, Sí, i el que dius, podria caure en estòpic o, o s'avorriment, però molt fàcil, o ser pedant, podria acabar sent molt pedant i no exacte. ho fa. Crec que... Hombre, sin embargo, la película, o sea, la película tiene partes del guión que son claves, o sea... Exacto, sí, sí, sí. Una obra de arte. Jo si no aguanta guió, jo no tinc cap dubte, que és una peça d'enginyeria. De, Bé, ja, si no voleu comentar més de millor actor, passem al millor actiu secundari, que jo ja m'he banyat, doncs de vosaltres dir. Vaig dir, jo, vaig dir que per Boyhood està nominada, evidentment, i és la que jo apost per ella. També estan el Laura Alden per Alma Salvaje, Nakeira Knightley per The Imitation Game, que ni de qual he dit que estic molt enamorat, <laughs> Emma Stone per Birdman, ja que fet aquí per si mos escolta ja li dic, i Mail Street per Into the Woods. no sé per qui apostar. Aquí no me lo puedo jugar porque no he visto cap no sap de greu. Ah. A ver, y aquí tenía un dilema porque Tú estás enamorado de que de a Niles, pero yo de Maston <laughs> Porque me parece una gran actriz que en cada película creo que, que, se sale y pero le doy el Oscar a Patricia Arquette por Boyhood. Y no sé, creo que, que se, lo, se lo va a llevar. Sí, es que la evolución brutal en esta película. Sí. Creo que está molt ficada en este Yo Jo me la creo como a pero completamente. Sí, yo también. Como madre de que está sufrido. Esa escena de cuando el niño se va de casa y se pone a llorar. Muy dura. Es brutal. <laughs> y, muy real. Muy dura y muy real. Sí, sí, sí. Pero bueno, que si se lo lleva en Mastón. A tú te va ver. Perfecto. yo <laughs> <laughs> a lo metí en aquella Nailia, si se lo digo yo, también me va ver. Tu, Marc, discrepes? No discrepes? Jo mm, realment, bueno, és a dir, Ara, vull dir, per mi me confonc amb els noms de les actrius. Uh, eh, quan heu dit, es, eh, es vos referiu a la mare de... La mare de... La mare de Boyhood, la Patricia Arquette. Sí. Exacte, jo també vot per la Patricia Arquette. Estàs en lloc. Estàs en lloc. Creo que es el único premio que hemos coincidido. Sí, eh? sí, sí. no té res a veure, no té tant a veure amb el fet que siguis una pel·li, l'única pel·li que he vist d'aquestes, <laughs> sinó per fet que és que també trobo que fa un molt bon paper. Està, increïble en aquesta pel·lícula. Sí, sí, sí. sí. Pues comentaría ya, mi guió original, Mamut, película de animación, ya que la mayoría, sinceramente, no sé si vosaltres les heu visto. Yo he visto, como eh, com entrenar a Dragon 2. No, jo aquesta, eh. jo aquesta també l'he vist, i també he Big Hero 6, que también está nominada, y i ja está, perquè está en Los Boss Trolls, Son of the Sea y el cuento de la eh. princesa de Cagulla. Ni idea. Y tengo que decir que no he visto ninguna. ¿No? <laughs> Mm. Jo tampoc. No. John, aquesta si no que l'he comentat ràpid en Toni. Jo, tu per quin apostaries? Per com entrenar tu dragón? Hombre, és l'única que he vist. Ah, l'única que he vist. Ah, però entonces no molt a comentar. Jo, que, jo tinc bastantes dubtes entre com entrenar tu dragón i Big Hero 6, que són que he vist, però crec que també, crec que com entrenar tu dragón... Sí. O sigui, seria la guanyaria, tot i que Big Hero més, 6... També... Jo ho vaig comentar en el seu dia, crec, que millora moltíssim en la sí. primera. Exacte, sí, ho vas comentar. Mm. Curiós, I, és, perquè... I és cert, i és cert. És curiós, perquè aquella idea que diu nunca segundes partes sí. foren bones, no? Sí sí. sí, sí, no, però és vera que aquesta segona part és, és bastant molt, millor és que la primera. Pura acció i molt brutal. <laughs> Sí. Bé, el millor guió original eh, seria Birman, Boyhood, Foxcatcher, Gran Hotel Budapest i Nightcrawler. Jo ja dit que apostava per Boyhood. I... Això, això què és? Millor guió original. Millor, millor. I els altres no sé per qui apostaríeu. Necessitava jo por... A ver, estoy dubitativa entre Berman i Gran Hotel Budapest. Creo que está un poco ahí ahí. pero... deixes Boyhood. es que es <laughs> una historia sobre la vida, ¿no? <laughs> no. Pero que que el molt no que sobre esa vida. Sí, a ver, antes lo he dicho también, que mm. tiene mm, partes del guión que son clave, pero yo es que Berman me parece que, no sé, me parece brutal. Creo que, que se va a llevar el Oscar. Yo es que no me <laughs> he visto Gran Hotel aquí. No, yo no he ni Birdman, ni... Tania no. ni Gran Hotel Budapest. Claro, es... A I en Marc ha vist alguna d'aquestes per guanyar-te o no? no bueno, en el eh, meu cas, la meva opinió respecte d'aquesta categoria és inexistent. Són els pares. <laughs> no, no tinc opinió aquí no puc dir res, no sé. Això, això està bé, no? I el que sí puc dir és això, no? que avui té un molt bon guió, però no, no, no sé. <laughs> Tant. Però bé, comentar que el guió de Gran Hotel és bastant bèstia. Està, està molt està bé. Molt bé sí, sí. Perquè a part adapta, això, adapta molt bé el que és una situació real, mm. un món de ficció. Sí, sí, sí i crec que ho fa amb molta gràcia. Sí, sí, el Mundo Anderson. Sí, <laughs> tal qual, tal qual. Tal qual. Que podria ser una categoria, el eh, Mundo Anderson. Sí, sí, ho fa amb majestalitat, jo crec. sí. I a part que, que s'adapta molt al guió, està molt pensant per set, per l'estètica que pensa donar la pel·lícula, sí, no? Sí. Exacte. que està molt ben acompanyat i això fa que la pel·lícula surti molt favor. Sembla, molt sembla quan, quan mires la pel·li pareix que la pantalla hi ha un caramel Sí, tant, sí, sí. que consta narració de conte, és un es... Te fa ganes d'agafar sí. i menjar el tot. sí, no, és, una meravella. Vaya, vaya. És una meravella. Bé, passàvem al millor guió adaptat, on estan El francotirador, The Imitation Game, Puro Vicio, La teoria del todo i Whiplash. Jo aquí he tingut, eh, des de començar vaig tenir dubtes entre la teoria del todo i el francotirador. No, ja se l'estima el francotirador. Però, evidentment, evidentment, vaig ser fidel. Clint Eastwood, per favor, un tio amb un rifle francotirador. Crec que Era eh, ah, pues, tío. El francotirador. <laughs> Bueno, pues yo para seguir en la línea de estar en contra tuya. <laughs> La teoría del todo. Me he ido a la teoría del todo. <laughs> Nada, también la la capa guenya, pero... Creo que Francotirador será mi yo película. Y guarda de justificar. ho has Mi yo mi yo yo mi yo película. Ya ya tenéis. Este es suma, tío. Es que fecha este suma. Sí. yo tomes, mi yo, igual yo película <laughs> es que me ha Realment sentido es que es así es así. Es lógico. La teoría de todo podría ser, pero claro, es que marrons se que, por tanto, aunque no bebé, le he descantado. pero es que la teoría de todo también está muy conseguida pero para mol verdad y y, el, libro está muy bien adaptado y es histórico, es es muy interesante, molt interessant, no? un és de años, me más interesante de, la actualidad, pero... Exacte. Marrons es quema, em sap greu. Per, per tant, no pot guanyar l'Òscar. Com que hi havia certa eh, possibilitat, no? És a dir, no guanya aquest, però guanya altres dos premis més petits, però... Eh, També, però ja és una altra sí, suma eh, que... Ja, ja, ja seria com una equació. Ja, ja voleu fer la suma fàcil. seria... A més B, C. Ja seria eh, per a B... Que sé que té més... X quadrat, segons arrel quadrada sí, de la sí, logarítmica... De... Aquesta no té tanta proba... no. probabilitat, aquesta sé que... És una aritmètica complicada de lo que serien els dos. Ah, efectivament. Sí, jo m'he anat a lo fàcil. A més B, C sí, i fort. Normalment ja els coses són fàcils. Sí, menys el Premi Gran ja està, però si passaven els premis tècnics, jo crec que allà es arrasarà, no sé què penseu vosaltres, però crec que Interestar en el que és premis tècnics Pues yo creo que Interestelar se va a ir de vacío. <laughs> ¿Sí? No sé, a ver, no digo que no esté de acuerdo porque me parece una gran película, pero me da que, que ya no. Ja li va tocar l'any passat eh, Gravity. Sí. <laughs> es creo que se, se comenta mucho, ¿no? Que en dos, dos años seguidos son muy iguales las películas. Sí, sí, no... Sí, es a ver, pero yo que, que arrasarà será. els premis este tècnics. Que, que, Posiblemente. Que, que ha yo, técnicamente. Es que, el, eh, la Mercedes del de los Simios sí, igual li lleva un premio, igual Guardia de la Galaxia li lleva algo, pero es que mm, Técnicamente no ha hagut res espectacular. Si es que Vale, igual diuen, no, però no li van donar una altra vegada perquè és com una Gravity 2.0 mm, tal, però vale, que és que aquí li dones perquè tampoc no hagut un rival potent en guany a nivell tècnic que digui, no sé és que no ha res més, és que no, o <laughs> Interestelar o te quedes el premi, ja no, no el dones sí. és que no, no sé, si no per qui posta bueno, qui creus que s'han de els premis tècnics perquè si no s'interessa si no s'interessa me direu quin és com respecte a qual? a aquest premi? Eh, pues, és que vulguis, m'ho passa... Eh. ¿A dirección de arte. Venga, va, por ejemplo. Veo Gran Hotel. <laughs> Aquí me pongo con Tony. dirección de arte. Dirección de que, chicos, Pero, no lo veis tan como un premi técnico, técnico, chicos chicos bueno podría sí que... Ho igual que vestuario, peluquería, todo eso. que Gran Hotel... Sí. Se lo va a llevar. yo que creo que todo eso, Gran Hotel, arrasarà. Eh. Y I muntatge possiblement li he Boyhood. Jo crec que Boyhood, mi millor No, no hi entrar yo. Mejor montaje White Ahora que voy justo, pero una película que ha estat rodada en dos años, de llevo una cantidad de, de material per montar <laughs> Eso sí que és verdad. increïble. Eh, se poden passar per farro, però... Pobre muntador. O jo crec que, passar, jo que de, de muntatge Aquesta peli ha de gustar brutal. Per tant, jo que eh, allà té... s'has de guanyar Boyhood. Millor muntatge. Que m'agrada, que a Boyhood li ha molt de premis, però la millor pel·lícula l'he descartat així ràpid però, el que, però per exemple, millor s'ha fet el visual, jo crec que ja Interestelar. Sí. Perquè si no, Capitana Amèrica, eh, vas, no. Guardia de la Galàxia podria ser, però no sorprendria. It's men no gràcies. En aquest depèn de les ximios, però també és que igual podria ser, mm. Interestelar és que... Sí. I també eh, edició de so, tot aquest tipus de premis ja més purament tècnics, jo crec que Interestelar. Si qualsevol altra cosa me semblaria una vergonya. Ja ho dic ara. <laughs> I bé, no sé si voleu comentar alguna pel·lícula de les que ja heu vist nominades que vos, que vos faci especial il·lusió, no sé si vau xerrar de, de Hotel Budapest o de... Ah, si voleu comentar un poc Boyhood o... Eh, puedo contar un poc, que jo no l'he vista, eh? tant de, tanta branca que li heu donat. Eh, sí, però ja que estàs, en vist Boyhood, no? Menys Antoni. Pues venga, Marc, podies començar a contar lo ja que has xerrat menys. <laughs> Sí, jo em pareix correcte. Així m'ho sentiu un poc... Sí, que... i així amb sabó els altres. <laughs> sí, de tot I de, bé, Boyhood, bàsicament, com hem dit abans, és una pel·li de personatges, per així dir, i això què vol dir? Bé, és una pel·li que comença quan lot té, no sé, 4 o 5 anys, una cosa així. No, en té 6. 6. 6, 6 la pel·lícula comença en 6 anys i acaben de 8, Exacte. perquè són 12 anys. Llavors, I de, comença en 6 anys no i... Vull dir, clar, Salot petit te mostra un poc primer l'etapa, diguem, més infantil, Llavors, bueno, busques mim de certes experiències, no sé, és que això és difícil contar l'argument, però bàsicament se centra primer el que seria l'etapa més infantil, de 6, 7 anys, un poc aquesta edat, llavors l'edat ja més adolescència mm. i primerenca, i llavors ja el que és eh, adolescència ja més tardana. I d'aquí trobo interessant que sigui boyhood, perquè clar, infància com a infància se diria childhood, que seria sí. fins a això, els 10-12 anys, que mm. és, bueno, és infantesa. En canvi això és, com dir, els 12 anys de dir... No és un lot i encara no és una, una està mm. allà. Sí, és I... un poc allà entre mig. És... Mm. Sí, ja, és, sí. No puc, més, mm. de recomentari, no puc evitar veure certa relació en la pel·li eh, Martinatge. És dir, que una pel·li també molt bona, que no és que tingui vora en aquest sentit, no és tampoc mm. la història d'una vida, però sí que també és una pel·li de personatges que, en certa manera, sí que m'hi recorda, no? Perquè també és, és protagonista és un al·lot jove, que té cert problemes, qui més qui menys, i és un poc això. Clar, i recorda en certa manera. I segon comentau, el Sant Lot de Boyhood és el mateix durant... Sí, no, i tots, sí, tots sí. són els mateixos. Nathan Hofada para durant 12 anys, va partir d'aquest durant 12 anys. Uh mhm. -huh. I el que jo m'agrada molt personalment és que és, una pel·lícula que reflexa la infància de ningú, però l'hora de tothom, saps? Perquè és una infància que així tal qual no haurà viscut ningú, però sí que certs episodis tothom se pot sentir identificat en qualsevol moment. No i crec que això crec que és algo que la fa molt universal, no? que m'agrada molt. I després també ve una altra cosa que altres... Més enllà ja la van voler fer sac, que és el que ja, ja se va comentar, que està molt bé, és que no cau amb el recurs fàcil d'indicar els temps. O sigui, no te diuen 6 anys més, 6 anys més tard, ah, tal, que, que, que hagués destrossat molt, sinó que tot passa com molt natural, que tu t'entens de compte perquè, coño, que l'he pentinat, uf, o que, que està primat un poc, que s'ha estirat, és Saps? Sí, te marquen com... unos detalles que te hacen ver que, que està passant el tiempo no? I, sí, i que és una època u altra. Els propis personatges te fan un pot de, de brúixola pels temps, no? Tu, mm. A mesura que vas veient els personatges tu vas dient, vale, pues ara que deu tenir ja 14, tal, eh, i tal, crec que està molt bé, és un recurs que està bastant, bastant aconseguit. També una altra cosa que troc que digna de menció és que no només els protagonistes els han gravat durant els anys, sinó que de fet hi ha un personatge, un extra, se diria, que potser té, jo que sé, 5 minuts de pel·lícula com a molt, eh, Nèctor, l'at aquell que primer és dir, no sé si els hi arreglo una tuberia o alguna així. Ah, sí, sí. I, aquesta... sí. I clar, que, vull dir, segur que aquests 12 ah. anys de gravació no, també se mantenen amb altres personatges més, molt més esporàdics, se podria dir. Sí, bé, inclús la pròpia mm. filla del director mm -hmm. surt sí. un moment de la pel·lícula... La novia, no? De... No, és, no. és, és la nina petita que està cantant a la cuina quan se canvien ah, de casa. Vale, és la sí, filla verdad, de, de Linklater. Verdad, verdad. I dels nin de Boyhood ha hagut de tenir dues infàncies, seva i la de la ah, pel·lícula. és una cosa... Sí. Està... I de fet, una cosa que, que també s'aguanta és que Esquió s'ha anat tant un poc a com era Nin realment. Si, si la pel·lícula se basa més en un lot tímid, tal, perquè és perquè Nin era així. Si en Nin t'hagués sortit un adolescent que en 14 anys se'n va de borratxeres, de... Perquè si s'ha fet una pel·lícula un poc més d'un altre estil. Aquesta pel·lícula... Que no, la, no li han marcat, eh, mm, no, no, no li han posat un guió, diríem. No? Claro, aquesta pel·lícula... Està, Has de ser així. Crec si que devia tenir és... certs guions preparats per... Si surt un poc més i un poc més... Saps? Tots cap a un mateix camí, però els guions anaven tant d'un poc o com creixia Snin. És que realment si Snin hagués actuat d'una altra manera era un puta geni, no? Saps? Però això que la pel·lícula s'ha sabut eh, tan poc també i crec que això també és algo que de, de guió s'ha de valorar. Mm. también eso creo que encara és més candidata a creo Sí, pero bueno, y también nos hay a añadir que si quitamos o sea, la película y nos centramos en lo que han hecho, de que han cogido a los mismos actores y los han grabado durante 12 años, creo que eso es lo que le ha dado tanto boom a la película. si lo hubiesen hecho de otra manera, que hubiesen cogido a, pues lo típico, ¿no? A este niño con 8, luego a otro de 12 y luego a otro de 18, a lo mejor la película hubiese pasado desapercibida, ¿no? Entonces... O A es que això ha estat un, un gran recurs publicitario, sin dubte, saps? I, ha estat una de d'Antena 3. <laughs> de sábado per la tarda. O fins <laughs> si tot jo diria una pel·li Renoir, així eh, tal, no? És dir, perquè, perquè es vale, si és una pel·li que vulguis que no, tot i que no hagués estat gravada en 12 anys, quan és una pel·li important, per així dir, però és una pel·li que és això, potser tampoc no hagués passat sense pena ni glòria. És més... Mm. El ritme de la pel·li és sí. més lenta, és una pel·li més jo, crec que hagués estat doncs- una gran pel·lícula igual, però que, que hagués estat, diguem, oblidada per, sobretot gran part del públic i de la sí. premsa. Sí. És que si la premsa s'ha sentat amb ella i el premi l'estan recompensant és per aquestes. Sí, per, que, en sí. final, és vera que és una, una virgueria de producció, però també és màrqueting pur. Però mm. si fas una altra pel·lícula així igual, però més convencional, com has dit tu, eh, un càsting, un lot de 3 anys, un de 8, un de 12, un de 14, un de 18, doncs si més o menys semblants i fas això, pues sí que la pel·lícula igual hagués parat més, ja no a nivell de qualitat, perquè la pel·lícula hagués estat igual de bona o millor, perquè al final s'ha de no crec que ha fet, però sí que hagués parat més desapercebuda. Mm. Però bueno, crec que um, també han sabut jugar bé amb això. Mm. Sí, l'han sabut utilitzar per a... Sí, no? a... que se hable mm. d'ella, no? Sí, i bé, no sé si vol comentar més d'aquesta pel·lícula. No crec que hi ha hagut suficient, no? Sí. <laughs> si no comentaria que Antoni també l'ha vist, eh, la Budapest. Mm. No? Tu has vist que a part, de, a part de que per aquestes poques que has vist apostaves fo molt fort per ella, i m'agradaria saber per què, com ho justificaries un poc, pues, perquè... a mi m'ha impactat bastant es, eh, com he dit abans la imatge a mi la imatge me va enamorar a part de la història eh, mm, que la trobo molt original i, i recercada no? i de... me va enamorar això sobretot la imatge sobretot la imatge i, i es, reparto que té també el trob eh, espectacular. espectacular. No, I una cosa que, que s'ha de dir que, que fa bastant interessant és que juga molt bé amb el format de pantalla. Sí. És una pellícula Exacte. Sí, sí. Va jugant amb els 4-3 des de 6 novenos, sí. depenent de, de si s'assamen tant en el passat o en el, o en el sí, present, sí. diguem. Mm. I crec que és un recurs bastant interessant, mm. que han vist altres pel·lícules en com Mami, tot i que amb un altre significat. creo que es un recurso que le dona, que que deia calidona imatge li dona potència, sobretot. Sí, sí. I res... odiado, Anava a dir no me record què era. <laughs> Se m'ha oblidat a mí No pasa res, tens temps per <laughs> Toni. Uh, no, pero bueno, lo que tú has dicho de sobre el reparto, creo que Gran Hotel Budapest tiene un, ya quitando mucho antes el mundo Anderson, que la película es genial y, y la, la estética y todo, creo que el reparto está muy bien mm. elegido y que le da mucho, mucho valor a la película. Mm, sí, de fet, bé, ja no me'n recordo el nom, però és que fa de, de senyor Gustav, sí, aquest tio, és, és una vergonya és... que no estigui nominat. És en Voldemort. Perquè... Uh... Jo no me'n recordo el nom, no sé què no, Fines, Robert Fines o... Algo Fines. Mustaf és... És, és, és Mustaf, és el senyor... Eh, Mon, sí, És... Monsenyor Mustaf. No Ralph Fiennes. Ralph, Fiennes. Algo Fines, Ralph Fiennes. No, jo no dit Robert Fines. No sé. Pablo l'he rebautitzat, però sí. aquest tio fa un paper boníssim. Hombre, jo crec que tendria que estar nominado, pero... Sí, sí, sí no, sí. és un de, grans <laughs> oblidats de, dels cas. Que bé, molt ens senten bones les pel·lícules que estan nominades, perquè també se pot xerrar de les grans oblidades, perquè... Sí. Ja, ja ho vaig dir, jo personalment m'agrada. Crec que guany s'ha nominat bastant bé, millor que altres anys, però crec que ha hagut um, algunes pel·lícules que s'han deixat, Perdida ja ho han comentat, que són mm. bastant. La eh, millor pel·lícula d'animació, la Lego Pel·lícula, la també. Lego ha estat bastant lamentable i crec que ha... crec que les pel·lícules que s'han de ser, ah, per exemple, millor banda sonora que no estigui Begin Again, pues, també segur que soc... està millor cançó, o no millor banda sonora, que és una que tampoc jo personalment no entenc. <laughs> I bé, no sé si vosaltres teniu algunes que ser més, però, però crec que, que també se pot criticar, evidentment. Però tot perdida, a mi <laughs> això... És a dir, m'ho mm. esperava en part de que no guanyés, però de que no no estés nominada. Sí, és que ni tan sols el millor guió adaptat que és que ja no millor pel·lícula que encara sí. ho podria arribar a entendre sí, però, sí, sí. ni millor guió adaptat ni, ni tan sols amb Ben Affleck a millor actor que, eh. que tampoc hagués desentonat eh. totalment I, no sé ja, sí, sí. podria haver rebut més nominació millor muntatge per exemple un muntatge brutal comença mm. i acaba d'una sí, forma magistral sí, sí, la pel·lícula sí, sí. i que tampoc està millor muntatge no sé, és vera que hauria d'haver tingut uh, més nominacions jo crec de que he apostat molt per a Guió, sobretot, també, no? Ah, per que Guió... Guió... Generalment la veia guanyadora. dir... Home, jo, clar, que Guió adaptat, eh, guanyes un any que, com han dit, ja... Sí, ja, ja, ja, ja, la teoria del todo, el Tirador... Però a mi però... és que m'ho va encantar. Però per jo que està, sens dubte, la tercera candidata potent, perquè si hagués estat perdida el francotirador i la teoria del todo, hagués estat... <laughs> I ara que hagués tingut un xapar-se Òscar per la meitat i... i fer mig sí, sí, porque eh, están muy molt en el es mm. y Mm. a mí a mi es Toves también en Ben Affleck, no sé si de acuerdo si se sigut nominat o no. yo lo l'hagués ficat. Que yo no, no, sé qué... Yo no, no, tampoco puedo opinar, no. O sea, no he visto perdida. Ah. <laughs> sí, pegarme, pero no he visto <laughs> perdida. más bien, más Pero igualmente tengo que reconocer que Ben Affleck no está entre mis favoritos. Entonces no me afecta que no esté... Men, jo tampoc és el meu top pre- preferit, però crec que fa molt bon paper. Jo trobo que en comparació amb ella Hombre, evidentment, perquè... i queda bastant curt, eh? perquè clar, el ah. seu paper no, no porta tant... Clar, és que tampoc no és... Però tampoc no és res d'altre món. No? No, que tu no te molesta que no... Que, que s'hagi sí, sí, sí. A mi tampoc. En Man no se baña. Man, baña't, per favor. On estàs? Bueno, el mateix, eh, tampoc no, no he vist partida, però és que en Ben Affleck tampoc no el considero un actor de doncs, d'allò millor, és a dir, perquè... Jo què sé, jo he vist pel·lis d'en Ben Affleck que he pensat... Ah, M'estic boicotellant tot, eh? Anau per allà. És que... Oi, vamos a por ti. No, de fet, el paper que fa jo tampoc no el veig. El paper que sigui... Nominable, no? Sí, és que no... No, millor no per ell, sinó pues, per pensi. Mm, Més a veure que igual és... Pues, per pensi, si, paper no, no, porta, no, no porta, no porta res. Però que la retribució és molt bona. I bé, no sé si... Perquè, man, no estic escoltant música. Tenim un problema avui. No, està, està, està, està, està, no. ah, està controlant, no notes cascos. Sí. Idò, idò, idò. Bé, però crec que podríem ara passar a escoltar alguna de les cançons que estan nominades a millor banda sonora, no? Ja ho trob, ja ho trob. Eh, en quina mos posaràs, Marc? Terèstria. Per exemple, I'm Not Gonna Miss You, de Glenn Campbell Sí? Mm, que no sé exactament de quina pel·li és. <laughs> Ara ho cercaré, no te preocupis. <laughs> ja no miraré esa xuleta. Pensava tenia aquí apuntat, però segur que no. Bueno, mentrestant, si no... M'has dit que era... Uh, I'm not gonna miss you, dona Glenn Campbell. Vale, se nota que me la sé de memòria perquè ara estic pensant, estic reflexionant. Bé, bé, pues me dejo pues... Però, eh? sí. dir, després ja... Sí, vés escoltant perquè no ho veig d'aquí. Eh? Ara ho diran d'aquí és. Ah, sí, ja ho sé. Està nominada per... Quina pel·lícula? Ah... Vale, pues no m'ho diu. Pues perfecte. Pues vale. La <laughs> xuleta no m'avisa, per tant, posa-la i s'ha acabat. Bé, l'anava escoltant i si la relacionaven amb el capell i només d'oïda. <laughs> eh, això és I'm Not Gonna Miss You de Nat Blaine Campbell. A veure si still here, but yet I'm gone. I don't play guitar or sing my song. It never defined who I am. The man that loved you till the end. love. com han pogut escoltar, aquesta jo crec que no és la favorita per de ningú perquè guanyi, perquè... Especialment aquí no. No, no. No crec, no crec. Aquesta Entre igual per anar a dormir va bé, però... En sí. no. no. Hem descobert... Hombre, no sé. Jo crec que ni <laughs> això. jo crec que eh? ni eso. No, no igual per anar a dormir pot ajudar, no? jo crec que sí. A lo mejor te entran ganas de suicidarte antes de ir a dormir. Dios, <laughs> aquí ya ha molt empesat. És una cançó Però molt... també, també, també. No, és a dir, que és una cançó molt eh, Sant Valentín, però així dir, si conyo que no tens el loto, també, també n'han ganes de suicidar te Ja, sí, sí. sí. Això sí, perquè dius, a Sant Valentín li posa segur quin és loto, això, i jo crec que te mata ella. <laughs> ja no. També, també. Eh, Tela, tela. Per això han, han descobert que Glenn Campbell no era compositor. No era compositor. És, és documental, per lo per que està nominat. Pot patinada. Eh? Sí, sí, bueno, sí, sí, eh, sí, no, però, I, i hem de dir que està nominada millor cançó, no millor banda sonora, com havíem dit, una altra patinada que vols regalar. Així. Sí, sí. La cançó realment no vol tant, no... no... Eh, però da igual. Les patinades se perdonen. Es pot estar nominat el que vulgui, però no guanyarà res. Pues, <laughs> altra cosa. Exacte. També, eh, bueno, seguim en nominades. Sí, sí, sí. Ah, ben bé. També hi ha una cançó que se diu Glory, de la cançó... Eh, de la pel·lícula Selma. De la pel·li Selma. Ah, efectivament. I això que... Aquesta és la que he votat jo. Ah, és que estem escoltant ara. Ara m'escoltarà. Perfecte. idò. Endavant. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh. Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like... Eh, ja hem escoltat un pot la cançó de Glory, que està nominada per la pel·lícula Selma, i bé, Sandra mos ha dit que és la pel·lícula que ella ha votat. Sí que ens podria explicar per què té aquesta cançó. Sí, sí, però jo no m'ho entenc. <laughs> Ahora Tony caña. Yo, tampoco tengo ya. Bueno, sinceramente no tengo <laughs> explicación para esta nominación. Me he basado un poco en las críticas que, he leído y, la tienen muy valorada, entonces dije, bueno, pues vamos a apostar por ella. Ah, <laughs> a ver qué tal. Y vez, esta vez. Y Y vos Los Stars de Begin Again, que se la bé, de la pel·lícula Begin Again, cantada per Keira Knightley, que és la cançó que ja ha nominat. L'he nominat, un, perquè això, perquè la cantant Keira Knightley, que com eh, podeu sentir té una veu espectacular, si no només és una gran actriu, sinó una gran cantant. I ja sap que bé, que la cançó pues, con, eh, ah, que, eh, de, de rotlla de les que estan nominades i per anar a dormir o per anar-te a suïcidar, el que, lo que, te, lo que te vengui de camí. Però bueno, crec que dins el que ha nominat és de lo millor que hi ha. No Per Begin Again és una pel·lícula musical molt ben feta, jo crec que s'acaba de guanyar, sens dubte. I en tornar d'escoltar de, la cançó, llavors dic que deixarem els Oscars, perquè en ja mos comentarà un dels hits més potents de... Sí, un dels grans hits del cinema actual que ha rebentat la taquilla com és 50 sombres de Grey. Així que prepareu-vos perquè arriba la sessió de Sadomaso. Mm. <laughs> just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one night stand. I'll be Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk. Ah, ah, tears and God. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season, and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all? lost stars trying to light up that dark. Good Prehistoric Doom, el teu programa de Doom i Stoner a Ràdio 77. Obey the Wind. I tornam amb 50 sombres de Grey. Sandra, endavant. Bueno, no sé muy bien por dónde empezar. <laughs> Porque... Por principio, ¿no? Bueno, sí, pero no sé si empezar por lo malo o por lo peor por lo de peor. todo, ¿no? <laughs> no, venga, ahora te pasaré un reto. Comença dient cosas buenas de la pel·lícula. Almenys treu tres coses bones i després ja la poses a parir. Tres coses bones. Que ha guanyat una pasta de l'hòstia. No, no, però, no, no, no, esa peli. No exterior la pel·li. Intrínseca és esa peli. Tres cosas buenas. Tres cosas que esa peli fácil. Sinceramente solo me vienen dos, pero bueno... de pues te dos i este dos, no? A dos, venga, gracias. Tampoco te aquí un compromiso. bueno, dentro del mundo este que se ha creado de 50 sombras, creo que lo poco bueno que hay es uno, la protagonista, Dakota Johnson. Creo que destaca un poco, <laughs> no digo que sea buena, pero que dentro de lo que hay lo hace bien. Y por otro lado, la música. Mm, creo que también podría darle un punto positivo, pero que tampoco es para tirar cohetes. ¿Se temas temas conocidos, famosos, o quina músicas. Bueno, mm, hay una de Kerry Golding, ¿Mm? que bueno, es famosa, que no es que sea un musicón, pero está, bien. ¿no? Y luego también está Daniel, Daniel que es reconocido <laughs> y, no sé por qué, pero está... <laughs> Le habrán pagado. <laughs> Le habrán pagado. gratis y... no y ahora he dicho, bueno, pues venga, voy a meterme en esto. Ah, pues ve, ¿eh? Que están bien, pero poca cosa mm, más. Ahora empezamos a hablar de lo malo. Pero se pensan que 50 sombras de Grey és molt fue una peli cañera sobre Salo de veure. Uh -huh. Però le han ficar Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, tío. <laughs> Sí o no? no? Ja sí, I Jacob Say, també. Fins i tot, és eh, dir, jo fiqués ficat glam. Saps? Motley Crue, ja Rat, Poison, saps que... Cuero... Eh, saps? <laughs> GBH, tio. Més creïble. Sí. Més creïble. I tant. Jo crec que sí. I Hellbent for Leather, jo després no pot faltar. <laughs> Y voy a pasar ya a lo negativo. Lo negativo. A ver, dentro de, todo esto hay que decir que está siendo un, un peliculón, ¿no? <laughs> en cuanto a reventarse taquilla. <laughs> está reventando taquilla y, y, muchas chicas <laughs> van a, van a verla, ¿no? ¿eh? espectacular. No el salte día que, van, que vayan en el cine, no había visto un cine tan plus pero hay Audi, ¿sabes? Sí. Y nada se me dice sale, si que algo me fuera esa peli, al menos. bona campanya de màrqueting, que ja se que penseu que és la tercera cosa bona. Ja no sé que és a peli, però màrqueting. Eh, ahí tenemos la tercera cosa. <laughs> Màrqueting. és que fins i tot eh, anaven, anaven, venien en limusines, les notes. Sí, sí, sí. per les notícies i tot, en pla... Però bueno, que... bueno, si tenemos que hablar de las noticias. Sí, ja estic xerrant de, les que han sortit. Una dona que tenia 38 anys. 33. 33 anys que la van pillando esturbando entonces sale de cine. Jura? <laughs> Sí, sí, sí, sí, sí que la van fer fora, en va en plan. crack, tío. qué bueno, que en eso tengo que decir que no sé con qué se estaba <laughs> masturbando porque la película no tiene nada, <laughs> o sea no me da suerte noticias que no son res. <laughs> Si no son que esta, que no se habla mucho de, de, bueno, de, de, la parte de sexo, de sado y sinceramente he visto otras películas, incluso para un un público infantil que tiene más que, que esta película, ¿no? O sea, es que no tiene vale, nada. Però, estaria clar que sets no hauria, però erotisme, o sigui, qualque moment arriba tenía tenir un toc eròtic que diguis, pot excitar algú o, o ni això? No. No hay erotismo. <laughs> ¿eh? Creo que para alguien normal, no. <laughs> Luego ya está la mujer esta que... que Igual le damos Que fue denunciado, pero... Pero creo que no. Me ha pegado un, calentón en mi També. <laughs> eh, també, pues les pues noticia dones que sortien en plan... y diré un meu que ya preparías látigo làtigo, preparáis la corballa, així que bien dones pues, que com que els havia... Mare de película no? Porque no más sembla malament, saps? Uh Yo creo que es más el mundo que se ha creado en torno a, a, a la película que la película en sí. O sea, el marketing han hecho muy buen marketing, hay que decirlo, pero la película no tiene nada, <laughs> no, es que no tiene, por tener no tienen historia, no tiene contenido. O sea, la típica historia de dos personas que se enamoran, pero no hay más, más allá, no hay ni, ni, historia secundaria ni nada, o sea, No... nada de en cuanto a todos secundarios... Y ya, ya, ya mm, serà cinematográficamente, cinematográficamente a nivel de posada en escena y planificación cómo está esa película Muy simple. De actores secundarios tenemos a la amiga de la protagonista y al hermano del, del chico protagonista, que es el Ian <laughs> es como ah. se crea ahí un cuarteto, ¿no? Que seguramente si se hubiesen juntado los cuatro y hubiesen hecho algo sexual hubiese estado bien, ¿no? <laughs> Pero, pero que va, no, no tiene nada más. Y, y pues están escenas es que es muy simple, ¿no? Te utilizan todo el rato los mismos planos. A lo mejor te enseñan cuatro escenas de sexo, entre comillas, y las cuatro están grabadas igual, totalmente. Yo creo que pusieron la cámara y dijeron, venga, ahora mm. esta, ahora esta y mm. ahora esta. Entonces... copy paste, ¿no? <laughs> Sí, no, es que ni en eso, ¿no? No, se esforzaron mm. ni en eso. y a escenas escenes de ese jo que he pogut veure, que més que les fotografías de fotogramas de esa película, he pogut veure una, iluminación muy oscura, no? es así o una iluminación que pretén que l'espectador espectador més que, que no veure, no? A ver, algo se ve. Mm. O sea, se ven... Carne. No, no precisamente carne. <laughs> Mira, no se borres. <laughs> se, ve pelo. <laughs> se ve pelo. que es peor aún, creo. Pero, pelo. ¿De la cabeza? No, no, de la cabeza. Ah, vale. Hostia. Entonces creo que es que eso lo hace peor aún. o sea, que ahora es una pena que no sigue radio y no televisión, porque se cara de Antonio hasta un poema. Un poema. Es que desde cuándo, tío, pues, tío, de plan... Exacto, mm. pero por las dos partes, ¿eh? entonces. No que sé. ¿no? Creo, que no se ha cuidado nada. Creo, que no. Iban tan de esto va a triunfar, ya por lo que he comentado mm. antes, el, el entorno que se estaba creando, que dijeron, vamos a aquí mm. hacerlo de cualquier manera, que vamos a triunfar igual, o sea. No ¿para qué? No, pero. Una lástima, ¿no? Sí, la verdad es que es una pena, pero bueno, que tampoco que no puedes esperar... Sí, ara també s'ha de dir que bé, que, bé, jo no he llegit de llibre, però les crítiques de llibre no són gaire bones. Que per... Eh, el material de base tampoc no és que fos un material brillant, més que feina. És a dir, no és que hagin d'una gran novel·la hagin fet una mala pel·lícula, sinó que una mala novel·la han fet una mala pel·lícula. Si en aquest sentit, quasi que se podria dir que està ben adaptat, no? Perquè han adaptat, han adaptat el que hi ha. És Increïble, no? Si no, no s'han adaptat, crec jo, no? No s'han inventat res que no hi fos per fer-la bona. Mm. Hombre, no se han inventado nada. Mm, el libro yo tampoco me lo he leído. Tengo que reconocer que empecé a leerlo y me quedé en la segunda hoja. <laughs> y, lo, abandoné. no más, no. Pero bueno, que por lo que he podido escuchar y leer, mm, mm, se dicen muchas, o sea, se habla de muchas escenas de, sexo y de sado que muy explícitas que luego en la película no aparecen, que es normal que no aparezcan, ah. porque si no creo que estaríamos pasando a, una película porno, ¿no? Mm. Pero... Bueno, La Naranja mecánica cuando se, va a estrenar, de hecho se va a estrenar directamente en el cines X. En el cines normal no se va a dejar, no se va Y poner. y hasta todas de les peritos mm-hmm. <laughs> sí, no? Mm. Jo també, referent de les jo, pel·lícules d'en Kubrick. Moment tenim la sensació amb aquesta pel·lícula de que s'ha quedat un poc a mig camí, no? Perquè és vera que sa, si el dret de premsa nord-americana la troba molt escandalosa, de canvi la premsa europea, eh, sí. europea que està acostumada a veure allò que sé, Infomania de Lance la troben molt blanda. És una que al final s'han quedat un film i estan que no han contratat ni a ningú, perquè els nord-americans s'ha escandalitzat igual, la troben massa escandalosa. Mm. I ser Europa me la troben mo molt descafeinat, també s'ha molt soft. I al mm. final s'ha quedat com en una tierra de nadie, de nadie que no acaba de trobar el seu públic. Perquè és un poc un defecte que de mucha pel·lícula, no? Bueno, saps, sap, potser triomfa Indonèsia, no? És a dir... Mm, bueno, sí, però... <laughs> sí, potser gerant dels mercats grans, Europa, Amèrica, com que no... Jo crec que igual no ha sabut triar bé si són més conservadors i, i que lligar als Estats Units no? i ara està... o fer algo més arriscat i crec que no van segur fer ni una cosa ni l'altra han quedat un mig camí no? sí, també sensació, jo... no sé si sí, a mi, a mi me passa exactamente lo mismo pero es que claro han cogido un tema que és com, bueno, és un tema complicado, que, que ¿no? És un tema és un tema que ja que tabú. le risques, jo crec. <laughs> És un tema tabú que tienes que hacerlo, o sea, sin límites. Clar, és lo que, sí, si fas, haces, de risques. Si lo haces, lo tienes, sí, tienes que dar, hacer un, un all-in, si mm. no, lo que va a hacer. Te la, quedas como lo que ha pasado. Lo que va a hacer en Bontrier. En Bontrier. Exacto. o le cuenta la historia de una ninfómana y la va contar Uh -huh. O Julen, eh, Julen, Joven y Bonita. O sea, cine, es que Cinefens últimament està arriesgando mucho amb això. Una altra pel·li que va donar l'Ota, que és prostituta, però perquè vol. I te mostra els escenes de sexe de ser Lota tal qual. O La vida d'Adel, que és la història de dues lesbianes i te mostren el sexe de, de les dues lotes. Mm però sense cap tipus de mania, hasta un punt que, que t'arriba a, a semblar a tu mateix incòmodo, que és que estàs veient com massa explícits. Per tant, jo crec que això, o haguessin hagut de tirar més cap a aquesta línia, que actualment lidera cine francès, un cine molt innovador en aquest sentit i molt rupturista, o va ser quedat un poc amb el que està fent als Estats Units de, ui, que s'ha vist un pezón molt escandalitzant. Però s'han quedat un mig terreno de ningú que al final no, no ha convençut a ninguno. Creo que ese es el problema de esta película. Sí, pero querían hacer una película que llegase a todos los públicos, en verdad. O sea, una película que rompiese taquilla y lo han conseguido però ja està. Bé, també, lo, tot és públic és relatiu. Jo crec que sobretot ha arribat molt bé, però molt bé, ah, un, un públic femení. Sí, sí, estàs, Perquè exacto. que és, un públic masculí, pues, evidentment, clar, però els que han anat a veure-la, però no crec que sigui majoritari, no? No, no. Que ha estat un públic molt femení, és que ha anat. Està molt definit, o sea. Sí en aquest sentit, pensava que tampoc pot serà un públic ampli, i ampli. El que sí que és ampli, que es, que es veu que m'ha sorprès molt, és que esperava que, que fos molt una pel·lícula per a les totes més joves, i en canvi s'ha vist el, dones de totes les edats. Així, de, entenava la nina de 15 anys contra la senyora de 60. Així, en aquest sentit sí que ha romput molt l'esquema. Hombre, porque también tenemos que tener en cuenta que quien ha escrito el libro, que es eh, el guion original, es, és es una mujer que no sé què edat tiene, sí. però estarà entre els 40 i 50 sí, anys. no, té 50, i això també crec que és un altre problema que té la pel·lícula, que intenta ficar-se a la pell d'una dona jove, però a idea i de visió d'un lot d'una dona de 50 anys. Exacte. Si, aquesta dona no ha sabut captar la mentalitat juvenil i ha fet un, un llibre d'una historia de d'una lota jove, però des de la seva mentalitat de dona de 50 años I crec que ya como choca amor. no? Hay un choque, sí. Hi un choque o... entre la experiencia de esa película que realmente hay O coges a los protagonistas y les pones más edad. Exacto. Eh, y ya entonces sí mm. que cuadraría un poco más mm. lo que es el entorno que tienen. O adaptas pues tu visión que tienes a, una chica y a un chico de, porque la chica tiene 21 años y el chico 27 y, si los ves tienen vidas que no son no son de su edad Y no només eso, sino pues, yo per te comentaba también los reposados en escena porque he visto imágenes, y ni se propide decoració desde casa del señor grell del que es, no, que li va a però no és la típica decoració que tenia un, un home de, de 27 no. anys. És una decoració de, de senyor major. Sí. Eh, de... Eh, que, eh, que te xoca molt, que ja tu un tio allà però guapo, ben plantat, jove, tal, sembla un tio enrotllat, i vols casa seva i sembres a casa del padrí. Pues, <laughs> se siguen clar. Sí, sí, claríssimament, estoy, de acuerdo contigo. Sí, me, me xocava molt. I tampoc, com que no he vist la pel·li, pues, tampoc puc jo ja ser mal valent, però aquestes coses que sí que me, me, me un poco para atrás, no? Però, clar, Sí, pero es lo que hemos dicho antes. Yo creo que ha fallado en, en los límites que se han puesto ellos mismos, ¿no? O sea, no... Sí, no sé, yo creo que tampoco teníamos tenia por nada, ni tampoco no. que igual que esa ese tequillo, taquilla, creo que no... Ah, se de el que dos películas películas, películas rodar, que normalmente normalmente el una trilogía, ¿no? Sí, es una trilogía y ya están con la segunda. que, se están peleando por ver quién dirige la segunda. Sí, es que la directora esta primera parte, lo que volia comentar, que ya ha renunciado, eh, dirigeix la segunda. No, bueno, se está peleando ah, con. Sí, sí. hay como una. Sí, yo también pensaba que había renunciado, pero lo que he leído hay una lucha entre ella y, un, otro director, que era. Mm. No te puedo decir el nombre, no me, acuerdo. A ver quién, quién lo dirige. Pero me debería verla que estas películas de visión en Montreal. que seria espectacular. y de, de la visió de, de, porno, también, no? També. <laughs> Pues a ver ya crec que si le fa en bon Trier, seria més explícita que el que que xerraven aquests tios Però perquè és veritat que ha hagut una crítica que s'ha fet molt popular eh, a les xarxes socials això, que és d'un actrius porno que ens sortit estic mm-hmm. criticant la pel·lícula i explicant perquè és millor veure porno que veure aquesta pel·lícula. Mm -hmm. I crec que és, que és una crítica que se la, La crítica aquestes actrius porno, no? I com que, però crec que és una crítica que està bastant ben feta, perquè donen mm. arguments cinematogràfics, arguments sexuals, arguments de tot tipus, saps? No sé si, salta el low habéis sí, sí. Pero ahora que es una crítica muy completa, esa película. Exacto. Sí, a ver, pienso igual, De todas maneras, también tengo que decir que mm, el fallo de la película no ha sido la falta de sexo. O sea, le, <laughs> pones más sexo y la película no, no, es, no buena. <laughs> no, no hay que confundir las cosas, ¿no? No, no, bien, pero claro que es una película que trata de sexo y que pues, ha de algo. a ver, pero no digas que de pornografía, porque por eso hay películas, películas, evidentemente, pero sí que s'hauria de ver algo, o al intuir-se algo, o sea, provocar un cierto erotismo, porque no importa que estigui sexe uh, dur y cru allá explícito, pero erotismo. ¿sabes? a ver, yo creo que también uno de los problemas es que ni siquiera creo que haya feeling entre los protagonistas. O sea, los ves y no, no te metes en ellos, no dices, oh, qué, qué enamorados están, o, cómo se atraen, o... No, o sea, se, recha se ve que hay un rechazo entre ellos Que bueno, pero... también esto ya es una opinión personal, pero yo no, no veo que el feeling, ¿no? Entre actores de, claro. de que han congeniado y que están los dos por el mismo camino, ¿no? No, no lo veo. Això ¿sabes? molt, a crear un erotisme si els propis actors no tenen feeling, és, <laughs> que és molt complicat. Jo crec que també la crítica va d'aquesta actriz porno a la eh, dona aquesta, per exemple, que se masturbava enmig cine, no? Mm. És un... Per masturbar-te amb això, mira, porno, no? <laughs> Sí, és que... <laughs> Sí. No? Però, bueno, Ja dic que cada qual se masturba el que vol. Clar, clar, que, clar, que, que no me sembla malament que, clar, clar, clar. que ya un me estoy en una sala de cine un després en aquella butaca s'asseurà una otra persona y l'altra, com a mínim poc higiènic, però eh, que cada cual se masturba allà un vol y i en lo que vol, ojo, o sea, no, eso, no es crítico. Eh, también hay que decir que la noticia decía que la mujer estaba solterana, entonces a lo mejor estaba bastante necesitada. <laughs> También, también. <laughs> Y Eh, no, jo que si se peli menos va a servir por eso. Pues ya eh, ja ha servit algo. Ha servit algo, sí, va bé, Sí, sí, sí. y bé, si no voleu fer res més d'aquesta pel·lícula... No, crec que... Pues abans de, de tancar aquest programa especial, crec que al final se m'ho ha desviat un poc. Aprofitaria per comentar d'Interview, una altra pel·lícula també que va despertar molta, molta polèmica no? i que també ha tingut unes bones taquilles, tot i que per motius molt diferents. I bé, és una pel·lícula que en el final és bastant sincera, no? Jo crec que xerràvem de, de 50 segons de com una pel·lícula que igual no ha estat el que s'esperava, no? en el cas de l'interviewers, pur cachondeo sense més, i cachondeo d'aquest que a vegades arriba a ser absurd, molt absurd, però que no és això, no és cap pel·lícula, jo crec que ningú l'esperava, però és una mm. pel·lícula que fa molt bé el que ha de fer, que és entretenir. És una pel·lícula per passar una gran hora baixa i després oblidar-la, perquè realment sí. a, nivell, és, és és, a nivell cinematogràfic està ben feta, però tampoc brilla en res. No és una pel·lícula que no porta res nou, no té cap planificació magistral, la posada en escena està bé, però tampoc destaca res. Els actors estan molt bé, però per allà... Entreteniment pur. Però és pur entreteniment. Sí. Jo, de fet, me recorda molt, va un poc en la línia, inclús sumo, de uh, Infiltrados en la Universitat. Crec que és una experiència que li veig molta relació amb l'estil aquest d'humor que té i, i tal. Per sí. què? <laughs> Ja pel tipus de, de conyes que se fan, sumo, surt, el rotllo que com que ha... Perquè, a entre en Channing Tatum i en Jonah Hill, eh, invitats a la uni, era com un rotllo d'amistat, un poc homosexual, per dir-ho així, és una amistat com a molt monyes. I entre, qual, i entre eh, no sé quins són els... James Franco. Saps, i... James Franco i com es diu? Mm -hmm era un poc el mateix tipus d'amistats ah, en les mateixes conyetes... Eh, sí, però lo veo como más, un poco más inteligente, ¿no? Sí, però que al final su món és, és un poc lo mateix. I també les típiques conyetes sexuals i tal. Eh, ah, jo són molt, veig molt semblant. És molt aquest tipus molt, molt juvenil, de, de risa fàcil. Molt Sí, que, que, que, sí, que dic, jo m'agrada molt, eh, per una hora baixa. Òbviament no és una pel·li de culte, no me la compraria ni pagaria tal, però és, és un humor que per passar una estona... Fins a la nit ja vaig dir que per allò era el millor que s'havia estat en tot l'estiu. Sí. sí bastant, estar per allà un pel·lícula. I aquesta pues, no arriba en el seu nivell, però, però ja està molt bé. I una cosa que també volia comentar és que no m'estranya que hagi aixecat tanta polèmica aquesta pel·lícula. <laughs> perquè... Hombre, aquí sí que no hi ha límites. en jo no sí, se, se l'humilla de forma molt evident i se'l mata també d'una forma que, vamos, recreant-se. I quan dic recreant-se és recreant-se, perquè càmera lenta, tu com el tio allà va, va rebentant, així eh? una orgía de, de sang muy gratuita. Sí, sí, sí. En lugar de ponértelo normal, ¿no? Que lo puedes ver en unos segundos, no, ahí, a, como tú dices, a cámara lenta para que sí, lo disfrutes, ¿no? Exacte, s'ensenyen, <laughs> s'ensenyen, sí. I és algo que bé, que allò, que realment no tens res en compte, no? Que en més cine s'ha de poder fer aquest tipus de coses. Ah, també m'agrada, un poc igual hipòcrita, no?, aquesta de postura fàcil de, de dir, eh, posta, és un dictador tal, o eh, llibertat d'expressió. Però allò Ara que es, vaig comentar que m'agrada molt és que moltes gent que ara defensa llibertat d'expressió, si s'hagués fet el mateix en Obama, possiblement no dirien el mateix. Tant jo crec que en el món del cinema, bé, en el món de, de l'art i de la cultura en general, ha d'haver llibertat d'expressió per tot. S'ha de poder matar en Kim Jong-un, com fer una paròdia de Obama, com matar en Rajoy si fa falta, saps? Al final és ficció. I jo crec que això sí que és una que als Estats Units, mmm, no ho sé, com que tenen una postura de vegades un poc hipòcrita amb aquesta qüestió, no? Pero bueno, es, que es que, que, que, vamos a decir, ¿no? Estados Unidos es muy suyo, muy... Tocamos lo de todos, pero no nadie, que nadie toque lo nuestro, entonces... No, sí, està clar, però que és això. I també Europa també ho som un poc, sí, sí, sí també. clar. I per allò que sí, que és una pel·lícula que no justifica el que va fer Corea del Nord de piratejar tot, tot el sistema de sanitat, que em sembla vergonyós, però que també s'ha d'entendre que possiblement si des de Corea s'hagués fet una pel·lícula així en Obama, jo no crec que els eh, Estats Units no hagués reaccionat, eh? per tant, no ho defens, però també dic, ojo, que aquí... Sí, ah. Jo crec que fins i tot als Estats Units ho veuria com un insult en el govern per tant un motiu d'invasió. <laughs> Sí, sí, no, no, no, no tant, però, no tant, però sí. Però sí, és a dir, jo crec com un clar insult. Eh, jo vaig però allò, la pel·lícula, això, la trobo molt entretinguda i molt de A ver, es muy entretenida y, los protagonistas creo que hacen muy buen papel. Jane Franco a mí me encantó. bueno, ya que me encanta. me encanta siempre. <laughs> me, gusta siempre, pero creo que aquí hace un muy buen papel. Te ríes bastante. Y tanto. Y con su compañero también. ya que si comentábamos 50 sombras de Grey que los protagonistas no tienen química, yo creo que aquí es todo lo contrario. Exacto. Eh, tienen una química brutal. Es que en química, Hill no hay límites. es un alto rollo completamente. Y... Es que quieras o no, eso siempre hace, ¿no? Cuando los actores mm. se entienden entre ellos, creo que se nota, ¿no? Que el público lo nota y... Mm. Y bueno. Y sobre todo un género como el de esa comedia, no? Que es tan difícil fer riure esa gent, que si los protagonistas no se duen bien entre y no tienen feeling, se nota molt y se fa molt duro fer Que a mí si hay una buena relación es muy fácil, aquí se nota que... Sí, además creo que... No, sé, pero creo que en la, comedia siempre hay un poco de improvisación, ¿no? O sea, tiene que haber un, te contesto y tal, y si no hay ese feeling o no hay esa complementación, no existe. No. Exacto. Se ciñen en el guión i ja està. I entonces eso luego se nota. Sí, sí, no, és així, és així. Per fer humor es veure que, a part d'un gran guió, fa falta també, pues això, tots que, que, que s'entenguin entre ells i que tinguin bon feeling. Mm. I bé, no sé si vol fer una conclusió d'aquesta pel·lícula abans de, de deixar-ho. <laughs> No sé, no sé si queréis ir a verla al cine, pero verla. <laughs> De alguna manera verla. Yo creo que sí, que, que és una pel·li que Merece val la pena. molt la pena, sobretot un, un, és típic la que nos ha cafè, que estàs avorrit a casa teva, que es anar a veure aquesta pel·lícula i, i disfrutar, i riure moltíssim. No és de col·lecció, però... No, però tot això, també s'ha recomanat molt un vespre que, que, que, no, que vols veure alguna que no pot dormir però no vols pensar, no vols veure una pel·li de pensar. Exacte. És el moment. I també ja vull fer una altra recomanació que és que aquesta pel·lícula s'ha de veure, haguem eh, fet unes canyes abans, o amb chupitos. <laughs> Guanya... Creo que debe ser mucho más divertido. Claro, guanya molt. Però <laughs> que es falla va ser que no vàrem fer unes birres abans. Exacto. Qualsevol pel·li. Sí. <laughs> Però eh, aquesta pel·li, Intentar-se a la universitat i Spring Breaker, però són dues pel·lícules que conviden molt a veure abans o durant la veus. Conviden molt. Han de guanyar... Bé, jo... bé, en Spring Breaker ja ho vaig provar i que guanya moltíssim. De fet, hi ha un joc que jo sempre m'ha fet ganes fer i es col·locar un capell damunt la tele i cada vegada que li que devies capell, xupito. Ah. Ua, però això amb aquesta pel·li ho fas sí, sí, i vamos. Sí, jo crec que... I caus mort. I tant, i tant, i guanyaria moltíssim. I bé, jo, jo crec que poden ja tancar el programa aquí, no? No sé si s'han anat escoltant les cançons nominades. Mm, sí, de tant en tant de fons. Ah, perfecte. Bé, si vols que de, despedir abans de la cançó que tenim preparada, ah. si vols que posem alguna o alguna banda sonora, si vols vol deixar amb algo abans. Sí. A veure, així una un poc animada, sa, per exemple, la cançó nominada millor cançó de, de Lego Movie. Sí? Per exemple, així que animadeta i tal. Sí, pues... Sí. abans de passar la cançó que nosaltres posarem, que no sé si la desvelam o no. Què no, faríeu? No, no. no, que sigui sorpresa, no? I la venga. Everything is awesome. Everything is cool.